he meliturgia. Hai melitai to smenos afiesi, didoasi te autoe basilea. Tuto to smenos, hotan afiptas thai mellae, codonismoe anacaleitai, cae neae cupselei encleietai. Catas que vasdusin hexagonia tamieidia, cae anaplerusin auta melitomati, cat ergasdon tae te ec ceria, ex hon tomili e crei. Hoi tarroi ton meliton, tete cotes ceros ginontai.